Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Divdesmit piektais februāris. Lasījums no Lūkas evanģēlīja 5. nodaļas, 27. līdz 28. pantam. Pēc tam viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku vārdā Levi, sežot muitnīcā un sacīja: Seko man! Un tas atstāja visu, cēlās un viņam sekoja. lai slavēts Jēzus Kristus. Šajā raksturvietā Jēzus uzrunā muitnieku viņš ceļās un seko viņam. Līdzīgi arī mūsu katru jēzus ir personīgi uzrunājis. Un šis ceļš, pa kuru viņš mūs ved, patiesībā ir zināms tikai viņam, un mēs to iepazīstam viņam sākot sekot. Un sākotnēji līdzīgi kā svētceļojumā, mums liekas, ka šis ceļš būs saules apspīdēts, viss būs lieliski, mēs dosimies ceļā, pārgājienā kopā ar eh, jautru, jautriem cilvēkiem, un piedzīvosim neaizmirstam ceļojumu. Bet līdzīgi kā dzīvē, brīžiem šajā svētceļojumā var līt lietus, brīžiem kājas ir noberstas, brīžiem mums ir domstarpības ar tiem, kas mums ir līdzās, un brīžiem mēs arī varam apmaldīties. Un varam arī krist. Un tajā brīdī, kad mēs krītam, viņš vienmēr ir līdzās. Viņš vienmēr ir gatavs mūs piecelt, vienmēr ir gatavs mūs apmīļot, vienmēr ir gatavs piedot. Un bez tālāk. Un šis ceļš ir šķiet pats skaistākais ceļš. Un šis līdzgaitnieks, kas mums dodas līdzi, ir pats uzticamākais, jo viņš nekad neatstāja. Viņš vienmēr ir līdzās. Viņš ir arī pats labākais sarunu biedrs kuram ir iespēja izstāstīt visas savas sāpes, visus arī savus priekus. Un viņš tik tiešām sadzirdēs un uzklausīs. Viņam vienmēr ir laiks klausīties. Arī visus jautājumus viņam var šajā ceļā uzdot. Visus gan sāpīgos jautājumus, gan priecīgos, gan tos, uz kuriem varbūt atbildi tik ātri nemaz nevar saņemt. Bet viņš arī zinās, kurš ir tas īstais brīdis, kad atbildēt un viņš tik tiešām ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Un domājot par savu ceļu kopā ar Jēzu, tas nekad nebeidz pārsteigt. Šķiet, ka nu jau es apzinos, kur viņš mani ved un kur man ir jāiet. Un tajā brīdī, tieši, kad man šķiet, es esmu tādā drošībā, tad atkal šis ceļš mainās. Bet vienmēr viņš mainās uz labo pusi un tā drošība ar viņu kļūst tikai lielāka, dziļāka, patiesāka. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju.